Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Բարեկամներ, զրուցակիցս Վասիլի Աթաջանյանն է, պետական եւ քաղաքական գործիչ։ Եղել է կռունկի եւ տնօրենների խորհրդի անդամ։ Զրույցի թեման Արցախյան շարժում Պարոն Աթաջանյան, 1988-ին դուք Ստեփանակերտի կոշկի ֆաբրիկայի տնօրենն էիք։ Նման ղեկավարի համար անցնել ժողովրդի կողմը եւ պահանջել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հանվի ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից ու միացվի Մայր Հայաստանին, անկանխատեսելի հետևանքներ կարող էր ունենալ։ Ձեզ կարող էին պաշտոնից հեռացնել, հեռացնել նաեւ կուսակցությունից, ձերբակալել, լեցախ փորձերը տեղի է ունեցել, բայց ամենամեծ խնդրը, որ ես ունեցա այդ ժամանակ, այն էր, որ ֆաբրիկայում 1650 աշխատողներից մոտ 500 ադրբեջանցի էին ու դրանք մի արտադրամասն աշխատում էին ու այդ արտադրամասի ղեկավարն էլ ադրբեջանցի էր Կասումով Վլազիկ Ես նկատելով որ Վլազիկը շատ ուժեղ համբավ այդ բանվորների վրա։ Այդ արտադրամասում հայերել էին աշխատում։ Շատ քիչ։ Մնացած արտադրամասերում հայեր են եղել, բայց այդ կարի տեղը համամենամեծ արտադրամասներ։ Ամեն շատերը ադրբեջանցի էին։ Ես ինչ արեցի։ Տնորենի տեղակալի հաստիկ ձեր բերեցի, որակի գծով։ Ու այդ կասումովին համոզեցի նշանակիցի տեղակալ որակի գծով։ Առաջինը մեր կոշկի որակը ցածրեր, որ թե ինքը պատասխան տա, երկրորդն է տեղը, որ ազատվեց, մեր լավ աղջիկ էր մոտս աշխատում, մարտական զինվոր, իր նշանակից այդ արտադրամասի պետ, ու ինքը մի քանի ամսում մաքրեց, բայց որ սկսեցին դրանք հևանալ ադրբեջանցիների նկատի ունեք։ Այո, այո։ Մի խումբ գնաց Աղդա, հավանական իրավաբանների հետ խորհրդակցեցին ու սկսեցին դիմումներ գրել Մոսկվա։ Ու մինտալվա մեջ իմ հանդեպ 12 անգամ գործ հարուցեցի։ Մտում ես եմ կազմակերպել, որ ադրբեջանցիներին քշել ենք ֆաբրիկայից։ Հանձնաժողով ստեղծվեց Մոսկվայից եկած մարդկանցից, որոնք ֆաբրիկայում նստում են ու ստուգում էին այդ հարցերը։ Մի օր, երկու օր, երեք օր արդեն զզվացրել էին, սանսանը ոնց բրծնեմ։ Բայց էդ էլ ասեմ, որ մի հատ էլա բան չկտա, որ սխալ ենք ազատել գործուց էլի ես ինչին այդ մարդկանցից։ Մի անգամ Վոլսկին են վախտվա ղեկավարը։ Հատուկ կառավարման կոմիտեի նախագահ։ Այո, Արկադի Իվանովիչը խոփտացուն հրավիրեց։ Ես դիտում 20 րոպե ուշացա։ Եկա մտել, ասում եմ, ինչի ես ուշացել։ Ասում թույլ կտակ վերջը մը ես ասեմ, ասում հանստի։ Կոթացունը բրծել ասա գնում են, ես էլ եմ գնում մոռացել է։ Ինքը ինձ ասում է, ուր ես գնում։ Չպետք է ինձ ասես, ինչ ա եղել քեզ։ Ասում ցենց վիճակը էլ ամեն օր եկած նստած, հանելիա, հանեցիկ, բռնելիա, բռնեցիկ։ Մի անգամից հարցը լուծեց։ Ասում է, այդ որ ստուգում եք, մի սխալ կա այդ մարդու կողմ, չէ, դե փակեց գործ։ Ուզում եմ ասեմ, որ շարժումը շատ լավ կազմակերպված էր ու հոյակապ ձևի էր տարածվում։ Ամենակարևորն նա էր, որ ղեկավարն ու կոլեկտիվը նույն մարդիկ էին, ազգային պայքարում, նույն մեխի էին խփում։ Եթե պտի ստորագրը հավաքներ, առաջի ստորագրությունը իմն ա եղել։ Ոչ թե ես ասել եմ, բայց կհանեն, չեմ ստորագրում։ Ու տենց եղել եմ բոլոր տնորենները, հեշտ էր անցնել ժողովրդի կողմը կոլտնտեսության վարչության նախագահներ, որոշ տնորեններ ոչ թե իսկապես ուզում էին ժողովրդի ճնշման տակ էին միանում պայքարին։ Ես ինքս իմ կաշվի վրա եմ զգացել Ադրբեջանի վերաբերմունքը ժողովրդի հանդեպ, տնտեսությունների հանդեպ, Ղարաբաղի հանդեպ։ Օրինակ, Կոշկե ֆաբրիկայի ստացած հունքը կաշի ամենակեղտոտներ, ամենավորակազրկված։ Ֆաբրիկան այն ժամանակ Ադրբեջանի նախարարությունի կազմում էր։ Անդեղից ուղարկում էին անգրագետ, մթոմ ինստիտուտ ավարտ կամ տեխնիկումներ ավարտ մասնագետներ ու պահանջում էին, որ մենք գործի վերցնենք իրանց։ Պահանջում էին, որ մենք տեղավորենք հանրակացարանում։ Շատ դեպքում պաշտոններ տայինք ու ահագին ձևեր ճնշման մեթոդներ։ Այդ արանքում Ադրբեջանի թեթև արդյունաբերության նախարարը Մոլայի տղա էր։ Եկավ Կասոր կոմբինատը, Վարմետաքս կոմբինատ, Աթայան Ռադիկի մոտ, հետո եկավ ֆաբրիկա։ Ես ֆաբրիկայի մեջ պատտում էի, չգիտեմ ով եկավ ասեց, բա նախարար եկել։ Ասում ինչ ես քեզ գործել։ Եկել է, եկա, լավ արել։ Իչա, բարևեցի, ես ինչա ֆաբրիկա այդ վիճակը կեղտոտ ես մեկ եմ մեկ, ժողովրդից լսում են։ Ասում եմ մեր ֆաբրիկայի հավաքարարները 99% ադրբեջանցիք են։ Երեք օրա գործի չեն գալիս։ Ասում դե որ բռնեմ ազատեմ, ասելու եք ադրբեջանցիներին հատուկ ազատում գործու։ Գնացիք մտան կաբինետ, մի բան հանեց, բլոկնոտ գրիչը վերցրեց, ասում անձնական մեքենա քեզ երեք հատ տուն կառուցեմ նախարարության հաշվին ժողովրդին կբաժանես դաշի որակը լավացնում եմ արտադրանքը լավացնում էս էս էս Թազաստանում մեր ուզում ես հենց հիմի թղթի վրա գրեմ ու ստորագրեմ ասում եմ ուզում ես ինձ առնես ասես լավ չի որ ես քեզ չեմ ճանաչում բայց որ տենց է հարց կդնեմ ես փոխելի համար ասում դիր ասում դու ելես ժողովրդի հետ ասում համ ես եմ ժողովրդի հետ, համ ժողովրդն այս հետ։ Ասում եմ դու հասել ես այն մակարդակի, որ քեզ էլ իշնում նախարար եմ, ինձ ֆաբրիկայի մոտքի մոտ չես դիմավորում, եկել ենք մտել ենք քո կաբինետ, դու ինձ չես առաջարկում քո աթորին ես նստեմ։ Ես պաշտոնով քեզանից մեծ եմ, ասի հեքիաթներս պատմում։ Ինչ ուզում ես արա։ Մի 5 օրից հետո ինձ Գենրիխ Անդրեիչ կանչում առաջ քարտուղարն է։ Տանախարար քեզանից բողոքել է Բաքուում հանդիպել, ասել է հանի, խուլիգան։ Ասում ասել եմ ամենալավ աշխատողուսան չի հանենք, արխային գնա աշխատի։ Մի բան ուզում եմ ավելացնել, մեր շարժումը որ լայնացավալ մասշտաբներ ուներ, հաջողությունների էր հասնում։ Մի գրավական էր նա էր, որ տնորենները իրար օգնում էին, որ ոչ մի գործարան պարապ չմնա, ամեն ինչ հասցնի բենզինով էինք իրար օգնում, մեքենաներով էինք օգնում, օրինակ մեր ֆաբրիկայի ամբարը կար շատ կարտոն։ Այդ կարտոնից կոնդենսատորնի ֆաբրիկան ուզում էր գործարանը կոնդենսատորների։ Առանց փողել ենք տվել։ Տարեք աշխատացել։ Կռունկ կոմիտեի գործունեությունը երկար չտևեց։ Դրա հիման վրա ստեղծվեց տնօրենների խորհուրդը։ Ինչ մարմիններ, ինչ նպատակ էր հետապնդում։ Կռունկը, որ ստեղծվեց Մոսկվայում կենտրոնում իրավիճակը Ղարաբաղի քննարկելու ժամանակ Վազիրովը ասել է, որ ընդ հակապետական բան է ստեղծել կազմակերպություն, որը կոնստիտուցիոն չի, անդամներին հեզ բռնեք շարժումը վերանալու է Միջայլոս Վոլսկին այդ հարցերում շատ նուրբ էր ու բարձ մարդ էր։ Մի քանի օկում հրավիրեց, պատմեց, որ դե ինչ ա եղել, ու մեզ հասկացրեց, որ փոխեք ձևը։ Տնորենների խորհուրդը այն ժամանակվա օրենքների սովետական օրենքների մեջ գրած էր ինչ անում իր պատականությունները, իրավունքները։ Փոխեցին ձևը, բայց գործնեությունը մնում էր նույնը հավաքվում էինք ֆաբրիկաները ում շեբաթը մի անգամ երկու անգամ քննարկում էինք իրավիճակը փաստորեն Ղարաբաղի օրվա գործերը ղեկավարը մեր խորհուրդ Ինչ դեր խաղաց տնորենների խորհուրդը Արցախյան շարժման պատմության մեջ։ Շատ մեծ դեր ու ամենակարևորը որ տնորենների խորհուրդը համախմբում է ժողովրդին։ Եվ տնորենների խորհրդի անդամները այնքան པարզ էին, իրանց մտածելակերպում, իրանց պայքարներում, որ ժողովուրդը հավատեցին, վստահում էին ու ասածները անում էին, հետևից էլ գնում էին այդ մարդկանց։ Կարծիք կա, որ 1988-ին ժողովուրդը ոտքի է ելել ոչ թե մի խումբ նվիրալների ընդհատակյա աշխատանքի շնորհիվ, որ շարժումը կազմակերպել է ԽՍՀՄ պետական անվտանգության կոմիտեն, մենք այդ մասին նույնիսկ չէինք էլ կասկածում։ Չէ, ես դեռ չեմ մտածում։ Ղարաբաղի հայերի սուրբ ցանկությունն էր, որ Հայաստանի հետ միավորվեն։ Սա գիտեմ, որ 67 թվին, դրանից էլ առաջ, դրանից էլ առաջ այդ փորձերը եղել են։ 67 թվականին դաժան է եղել, հագի մարդ են բռնել, մի խումբ ընկերներ անհայտ տցել են, մինչև հիմի էլ չգիտեն, որտեղ են սպանել թուրքերը, ինչ են արել։ 78 թվականի շարժման ժամանակ այն ձեր թվարկած մարմինները չեն խանգարել։ Չեզոքին։ Բայց ինչու չեն խանգարել։ Հավանական կենտրոնական մոսկովյան բաներին պետք էր որ դες մի օրինակ ստացվեր, որովհետև մնացած տեղերում Ասիա, Աբխազիա, Պրիդնիստորովիա արդեն ցերկանով սկսվել է պայքարները պետք է եղել որ մեկի օրինակի վրա ստեղծեն մեխանիզմ օրինակ մեր շարժման օրերի վրա ստեղծեցին զոհ բերեցին пропускներ էին բաժանում որ անցաթղթեր կամենդասկի ժամեր մցրեցին ու 30 ժամը 8-ից մինչև առավոտ 6-ը չի կարելի դուրս գալ, sense բաներ։ Դրա համար ինձ թվում է մենք որպես առաջիններս դառնանք փորձադաշտ Եվ ըստ երևույթին չէին էլ սպասում, որ այդպիսի թափ կառներ շարժումը ոչ թե չէին սպասում, բարձելացում էին։ Դասվում էր թե կկարողանան կառավարել։ Բարձելացում հա, էին, որ չեն սпасել ու զարմացած են, ընդհուպ որ մեզ ստիպեցին մտնենք տները դուրս չգանք, այն որ պատուհաններից, պատշգամներից, պատշգամներից սա քաղաքը միացում է կանչու ռուս գեներալները, մոսկվայից եկածները, ժուրնալիստները շշմել էին։ Սա ինչ որ ստորագրահավաքներ, ցույցեր, հանրահավաքներ, զինված պայքար, որը պսակվեց հաղթանակով։ Որոնք էին մեր հաջողության գրավականները։ Ուրեմն ստորագրահավաքը որ սկսվեց, ես ասում եմ, չեմ հիշում տնորը, ղեկավար, որը չի ստորագրել կոնդենսատորների գործարանի տնորենը չստորագրել։ Հետո քոչելա գնաց, նա սկիզբացի էլ չինել դեպք կարամ ասեմ, որ մեզ հրավիրեցին Մարսկո ու անձամ Գևորգովը հարցնում էր։ Տնորենը պրոֆորգանիզացիայի ղեկավարը Արմիության Արմիության կոմիտեի նախագահ ու կուսակցական կազմակերպության ղեկավար։ Հա։ Ցուցակով իրար հետևից մտնում էին։ Անձամ ինձ ասեց Ատիժը դիրեկտոր կոմունիստ է, չի ստորագրել ասում բաստա մի տեղ դրած ես ժողովրդի մի մասնիկ եմ բանվորն է ստորագրել ինձ եմ ստորագրել и ты тоже с ними самое я тоже с ними Իդի отсюда <laughs> Եթե ընդհանրացնենք, որոնք էին ազգային ազատագրական պայքարի այդ փուլում մեր հաջողության գրավականները։ Գրավականը այն էր, որ բոլորը նույն բանն էին անում մեր շարժման մեջ առաջի օրվանից մինչև հաղթանակը բառակտում չի եղել։ Հետո մի շատ մեծ հարցել, ըսկի դավաճան էլ չի եղել։ Մի փոքր դեպքեր եղել է, հարցը լուծվել է։ Տեղն ու տեղը 2020-ի աշնանը թանգնով ձեռք բերվածը մենք մեծ մասամբ տանուլ տվինք։ Անորոշ ու բարդ է Արցախի մնացած փոքր հատվածի ճակատագիրը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանը զինված բախումներ հրահրելով զիջումներ է կորզում մեզնից երկու ամսից ավելի շրջափակման մեջ ենք։ Ռուս խաղապահները չեն կարողանում ապահովել մեր ազատ տեղաշարժը դեպի Հայաստան։ Բաքուն փորձում է 2020-ին թերի թողածը ավարտին հասցնել։ Նախկինում բազմաթիվ սխալ սխալներ են թույլ տրվել թե Արցախում, թե Հայաստանում, սակայն ինչ վերջին 5 տարիներին է տեղի ունեցել եւ այսօր էլ տեղի է ունենում չար երազ է թվում։ Կպատկերացնեիք, որ Հայաստանի իշխանությունները կհրաժարվեին Արցախից։ Պատկերացնելի բենավ է պատկերացնից։ Դա մեր հայազգի դժբախտությունն է։ Դա աղետն է մեր ամեն ինչ կարելի էր պատկերացնել, բայց որ մեր երիտասարդների կյանքի գնով ձեր բերածը այտենց հեշտ ու ըստ ինձ դիտմամբ հազնած ադրբեջանին կյանքում չէի պատկերացնում ըստ մենակ Փաշինյանի գործոնը չի պետությունները կոալիցիա են ստեղծել Թուրքիան, Ադրբեջան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկան երկար տարիներ էլ պատրաստել, իմանալով որ հայերին հեշտ չի հաղթել կամ ճանապարից շեղել, հանել ու երկար տարիներ պատրաստվելուց հետո սկսեցին իրագործել։ Իրագործման մեջ անշուշտ Նիկոլի Փաշինյան մեղքը դավաճանության հետ զուգահեռը Արդյոք ամեն ինչ կորած է։ Չենք կարող եւս մի անգամ անհնարինը հնարավոր դարձնել։ Դա հնարավոր է միայն ու միայն, եթե բանակի ղեկավարը, գլխավոր հրամանատարը ու Ղարաբաղի հարցով բանը տանող բանակցություններ վարողը բանակցություն վարողը փոխվի ու նա իսկական հայ, հայրենասեր, պայքարը հասկացող ու արցախցիների համար, հայերի համար սիրտը ցավը։ Հնարավոր է, հնարավոր է նորից գնալ հադրուցից հարց բերել, շուշիել մոն վառել։ Ղազանչեցոցը։ Ղազանչեցի ես։ Ղազանչի գյուղից եք Մարտակերտի շրջան։ Այո, նա մեր papakan եկեղեցին է։ Այդ օրը ես լացում եմ լալի մերասան թորքերը մտալան շուշ։ Դրանա մեծ դժբախտություն կյանքումս չի պատկերացնում։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի փետրվարի 14-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս պետական եւ քաղաքական գործիչ Վասիլի Աթաջանյանն էր։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։